الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم كذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه katika hii hadithi fupi mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza sisi maashira almu'minin kwa jambo kubwa kwani hizi ibada tunazokuwa tuzifanya inayo sura ya dhahir inayo sura ya dhahir wakadhalika inayo roho yake inayo roho yake katika hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam atubainishia atutajia kitu muhimu katika ibada ya funga asema man sama ramadhana atakayeifunga ramadhani kwa sura gani imana wa ihtisaba ilhali ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wanachuoni wa hadithi wa mifasiri imana yani tasdiqan bi تصديقا بوعده تبارك وتعالى ورجاء ثوابه ilhali ni wenye kusadiki kuwa haya ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala anatekeleza haya ni maamrisho ni maamrisho na Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa malengo mengine ila kwa kuwa mimi ni mja wake kwa hivyo ataniamrush ataniamuru atakavyo ama atakacho kwa hivyo naitekeleza imanan kuwa hii ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na huku nikitarajia kuwa kunayo malipo baada yake huku nikitarajia nitakuwa ni mwenye kulipwa haya ambayo kuwa nayafanya malipo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ambaye atakuwa na roho hii au ibada itakayokuwa na hii basi huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Mtume الله عليه وسلم asema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake ni hadithi fupi walakin ni mizani kubwa ya kupambanua baina ya umma mkubwa ya watu ambao kwa wafunga sote lillahi alhamdu tuko katika ibada hii walakin je sote tuko katika tuiweka ibada hii ya funga katika mizani ya kuwa twafunga imanan twamwamini kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwa ametuamrisha twatekeleza maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala au ni jambo la ada tumezoea katika mitaa yetu na katika jamii yetu inkuja mwezi wa Ramadhani watu wameyumba wameenda upande mmoja sote tuenda la hii kila mtu atakiwa arudi aiangalie nafsi yake siitekelezi kwa ajili ya jamii siitekelezi kwa kuwa ni msimu umekuja la bali hii kwa kuwa ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala nafunga kadhalika ajione nafunga natarajia nini nafunga natarajia nini je nakimbia kusemwa na watu au kwa ajili watu wafanya nami kadhalika nafanya kama imma la bali kwa kuwa kuna ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa nitapata malipo na ujira wa ibada hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii hadith ana ahadi kuwa ambaye kuwa atafunga hii ibada na kwa kuzingatia kuwa aifunga imanan na kitarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhambi madhambi yake yalotangulia yote yatasamehewa wanachoona wafasiri ghufira lahu ma taqaddama min dhambi wasema kuwa ambacho kuwa cha kusudiwa hapa ni saghairi dhunub, makosa madogo madogo ambayo kuwa hakuna mwanadamu asalimika nayo. Kullu bani adam khata'u kila mwanadamu ni mwenye kuangukia makosa. Kunayo makosa ambayo kuwa yasamehewa kwa ibada ambazo kuwa mtu asifanye, kama ilivyothibutu katika hii hadithi. Mtu atakayefunga basi madhambi yake madogo yatakuwa ni yenye kusamehewa. Madhambi haya huwa ni nyingi kadri mtu mengine hayajui ayafanya kwa kutojua au huangukia katika hali ya ghafla au katika hali ya kujua kisha akapuuzilia au asiwe ni mwenye kuitilia maanani makosa kama haya na basi ibadati kama hizi iwapo inayo hakika yake iwapo ataifunga kwa hakika yake basi atakuwa ni mwenye kusamehewa ama madhambi makubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nayo ambayo ni kabairi dhunub makosa makubwa mathalan makosa ya unywaji pombe ambayo watu wengi wameghariki ndani yake unywaji pombe na mfano wake vyote ambavyo ni vilevya vyote ambavyo ni vilevya wakadhalika kama vile makosa ya alfuhsh uchafu wa zina ambayo kadhalika watu waiangukia ambayo pia watu waiangukia ongeza makosa au madhambi ya uwizi uwizi kwa aina yake yote sawia ni utapeli sawia na ujambazi na mfano wake wote haya ni kabairi dhunub ambayo mara nyingi katika jamii ipo bali makubwa ya hayo kunayo madhambi ya ushirikina kunayo madhambi ya ushirikina kuamiliana na waganga na wachawi ambayo watu waona kuwa ni mambo ya kawaida mambo yamezoeleka mpaka kana kwamba ambekuwa hayafanyi si mwanadamu waishi vipi wewe watu wa kustajabikia wa kushangaa makosa haya hayatosamehewa na hii ibada ambekuwa yaja katika mara moja kwa mwaka au mara moja kwa wiki haisamehewi na madhambi na madhambi, kwa, kwa, kwa ibada kama hii asigurike mtu kuwa atafunga ramadhani kisha hayo makosa makubwa yatakuwa ni kusameheka abadan labudda amrudie Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha alete tauba ya kikweli kweli aazimie kuwa kosa hili hatolirudia aazimie kuwa kosa kama hili hatakuwa ni mwenye kuliangukia tena na amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kutokana nayo hapo ndipo ibada hii itamnufaisha hapo ndipo ibada hii itamnufaisha wa illa pasina vile basi ajue kuwa ajitaabisha na shetani amghuri na amchezea haya iko wapenzi yatakiwa tuwe na hadhari nayo na tutanaba na tutafute kujua hakika ya hizi ibada na kutoka kwa wale ambao kuwa ni wajuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ufahamu wa dini yake wallahu alam wa sallallahu nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا